Արցախի հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում այսօր լրատվականի ժամը 17-ի թողարկումն է խոսափողի մոտ Անի Մանգասարյանը։ Նախորbanորությունների մասին համարոտ։ Ես եմ ծրագրով ծառայության անցած նորակոչիկներն ընդունել են զինվորական երթում։ Գիտաժողով նվիրված Արցախյան շարժման 30-ամյակին։ Հայոց ցեղասպանության ճանաչման որոշման հետևած Թուրքիայի կառավարության արձագանքմանը Նիդերլանդների արտգործնախարարը չի պատասխանել։ Համագործակցության ստորագրում Ստեփանակերտի Արևիկ մանկական բուժմիավորման եւ Հայաստանի Հանրապետության Արաբկիր բժշկական համալիրի միջև։ Արցախի պետական կամերայի նվագախումն առաջիկայում հանդես կգա նոր ծրագրով։ Այժմ այս եւ մասին մանրամասն։ մասին Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը փետրվարի 24-ին ընդունել է Հայաստանի հանրապետության պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանին։ Հանդիպմանը, որի մասնակցում էր Արցախի պաշտպանության նախարար Լևո Մնացականյանը, քննարկվել են բանակաշինությունը եւ այդ ոլորտում հայկական երկու հանրապետությունների համագործակցությանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Նույն օրը Վիգեն Սարգսյանը Ասկերանի տանկուշարցանի մոտ մասնակցել է ԵՍՄ ծրագրով պաշտպանության բանակ զորակոչված նորակոչիկների զինվորական երթման արարողությանը։ Միջոցառմանը մասնակցում էին Արցախի պաշտպանության պաշտպանության նախարար Լևո Մնացականյանը պաշտպանության բանակի միավորումների եւ զորամասերի բարձրաստիճան հրամկազմի ներկայացուցիչներ, նորակոչիկների հարազատներ։ Շնորհավորելով օրվա հերոսներին Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարը վստահություն է հայտնել, որ առաջիկա տարիներին ծառայության այս տարբերակը ընդրաս տղաները ոչ միայն չեն ափսոսա իրենց հետագա կյանքի համար վճռորոշ դեր ունեցող որոշման համար, այլև դրական օրինակով կվարակեն նախազորակոչային տարիքում գտնվող բազմաթիվ այլ երիտասարդների։ Զինվորական երթումը իրոք խորհրդանշում է այն պահը, երբ ընտանիքում, օջախում մուրազով պահած երեխան անվտանգության գրողից դառնում է անվտանգության երաշխավոր։ Այդ նույն ընտանիքի, իր ողջ հասարակության, իր պետության։ Առաջին անգամ դուք երթվում եք ձեր ուսերին վերցնել ոչ միայն ձեր անմիջական ընտանիքի անվտանգության հարցը, այլ ողջ պետության եւ մեր ողջ հասարակության։ Դա իրոք շատ հիշարժան, շատ պատվաբեր օր է։ Երթման արարողության ավարտից հետո կենտրոնական ենթակայության զորամասերից մեկում Վիգեն Սարգսյանը հանդիպում է ունեցել Պաշտպանության բանակի բարձրաստիճան հրամկազմի հետ։ Քննարկվել են հայկական երկու հանրապետությունների ռազմական համագործակցությանը վերաբերող օրակարգային տարբեր թեմաներ։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Ռուսաստանի Դաշնությունում Արցախի հանրապետության մշտական ներկայացուցչությունը կազմակերպել է Ազատ Արցախ 30 տարի խորագիրը գրող կլոր սեղան նվիրված Արցախահայության ազգային ազատագրական պայքարի Ղարաբաղյան շարժման 30-րդ տարեդարձին։ Քննարկման գլխավոր թեմաներն էին Ղարաբաղյան ազատագրական շարժման հիմնական փուլերն ու արդյունքները, Արցախում տիրող իրավիճակը եւ Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացը։ Կլոր սեղանի բացմանը ցուցադրվել են Ռուսաստանում Արցախի Սփյուռքի մշտական ներկայացուցչության կողմից պատրաստված Արցախի ժողովրդի ազատագրական պայքարի 30 տարիները ներկայացնող վավերագրական նյութեր։ Կլոր սեղանի արդյունքներով ընդունվել է հուշագիր, որով միջոցառման մասնակիցներն ընդգծել են Արցախի ժողովրդի կողմից ինքնորոշման իրավունքի իրացման փաստի հիման վրա ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության բացառապես խաղ կարգավորման հավատարմության անհրաժեշտությունը։ Մասնակիցները նաև կոչ են արել միջազգային հանրությանը ՄԱԿ-ի կանոնադրության եւ միջազգային իրավունքի համաձայն վերջնական շրջանականորեն ճանաչել Արցախի պետական անկախությունը, համոզմունք հայտնելով, որ այն նոր ազդակ կհաղորդի բանակցություններին եւ կարեւոր գործոն կհանդիսանա խաղաղ գործընթացի անշրջելիության, ինչպես նաեւ տարածաշրջանում անվտանգության եւ կայունության ապահովման գործում։ Արցախի երիտասարդ գիտնականների եւ մասնագետների միավորում հասարակական կազմակերպության եւ Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի համատեղ նախաձեռնությամբ կազմակերպվել է Արցախյան շարժման խորհուրդն ու արդի հիմնախնդիրները խորագրով գիտական ընթերցումներ նվիրված Արցախյան շարժման 30-ամյակին։ Բացման խոսքով հանդես է եկել կազմակերպության համահիմնադիր Ավետիք Հարությունյանը։ Համալսարանի ռեկտոր Դոնարա Գաբրելյանն իր խոսքում կարևորել է նման միջոցառումների անցկացումն Արցախում։ Այնուհետև գիտական ընթերցումների մասնակիցները հանդես են են եկել ելույթներով, որոնք վերաբերում էին Արցախյան շարժման ինքնորոշման, հայ-ադրբեջանական հակամարտության, Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման, բնակչության իրավագիտակցության դերի, Արցախի նոր կառավարման ձևի անվտանգային բաղադրիչների, Արցախի պատմամշակութային ժառանգության քաղաքական նշանակության, Արցախյան շարժման ռազմական փուլի արտացոլումը դպրոցական դասագրքերում եւ այլ թեմաներով, որից հետո կայացել են քննարկումներ։ Նիդերլանդների խորհրդարանի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման որոշմանը հետևած Թուրքիայի կառավարության արձագանքը կանխատեսելի էր։ Այս մասին հայտարարել է Նիդերլանդների արտաքին գործերի նախարար Սիդրիդ Կաագը։ Նախարարը չի մանրամասնել նշելով, որ Թուրքիայի արձագանքին պատասխանելը լավ միտք չէ։ Հիշեցնենք, որ օրերս Նիդերլանդների խորհրդարանի ստորին պալատի անդամները հավանության էին տվել հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևին։ Դրանի պատասխան Անկարան դատապարտել էր հոլանդական խորհրդարանի որոշում ճգնաժամը անվանելով այն անհիմն եւ իրավաբանական ուժ չունեցող։ Հավատում են, որ արժեքները գերակայելու են շահերին։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար գլխավոր քարտուղար Արա Սաղաթելյանը, մեկնաբանելով ամեն տարի ապրիլի 24-ը որպես հայոց ցեղասպանության օր հիշատակելու մասին օրինագծի մերժումը Իսրայելի քնեսեթի կողմից։ Ես վստահ եմ, որ ուժեղ երկրները վերջնական արդյունքում ընտրում են արժեքները, հատկապես եթե մենք խոսում ենք հրեա ժողովրդի մասին, որը շատ լավ է պատկերացնում ինչ է նշանակում ժողովրդի համակարգված եւ նպատակ կա ուղված ոչնչացումը եւ թե ինչքան կարեւոր է պատմական հիշողությունը ընդգծել է Արա Սաղաթելյանը Մենք միշտ պետք է պատրաստ լինենք պատերազմի։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի падգամավոր Սասու Միքայելյանը խոսելով ԱՄՆ-ում հրապարակված զեկույցի մասին։ Մեր աշխարհագրական դիրքից, մեր երկրի տնտեսական ընդհանուր վիճակից ելնելով պետք է պատրաստ լինենք պատերազմի։ Եթե դրսից նման տեսակետ է հնչում, ուրեմն հավանաբար գագաթնակետին է հասել այդ ամեն ինչը։ Մեր զենքը մեր ազգի համախմբվածությունն են նշել նա։ Դիտարկմանը թե Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, որ վերադարձնելու է Երևանը, Սասու Միքալյանը ասել է, որ նա միշտ էլ նման հայտարարություններով է հանդես եկել, ապա ընդգծել, այնպես չանի Բաքուն վերցնենք, թող զգուշանա։ Այսօր Արցախի պետական համալսարանում դասախոսությամբ հանդես է եկել Կովկասի ինստիտուտի տնօրեն քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը։ Հանդիպմանը ներկա Արցախի պետական համալսարանի ռեկտոր Մանուշ Մինասյանն ասել է, որ այս օրերին հանրապետության տարբեր հաստատություններում կրթօջախներում ընթանում են Արցախի ազգային ազատագրական պայքարին Ղարաբաղյան շարժման 30-րդ տարեդարձի նվիրված միջոցառումներ, որոնք շարունակվելու են ամբողջ տարվա ընթացքում։ Քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանն իր խոսքում նշել է, որ քաղաքականությունը գիտություն է, որը զբաղվում է քաղաքական գործընթացների վերլուծություններով։ Հաղթել պատերազմում հաճախ շատ ավելի հեշտ է, քան հաղթել խաղաղության մեջ։ Կառուցել բարգավաճ եւ այնպիսի համակարգ, որն ընդունելի կլինի ամբողջ հասարակության համար եւ որ เป զի մարդիկ, ովքեր ապրում են այդ հասարակության մեջ, լինեն վստահ։ Սա այդքան էլ հեշտ առաջադրանք չէ։ Առաջադրանքի պատասխանատվությունը տանում է նրան, որ เป զի կառուցվեն մեխանիզմներ, այդ թվում դեմոկրատիա, մասնավորապես նշել է Ալեքսանդր Իսկանդարյանը։ Ստեփանակերտի Արևիկ մանկական բուժմիավորման եւ Հայաստանի Հանրապետության Արաբկիր բժշկական համալիրի միջև օրերը ստորագրվել է համագործակցության համաձայնագիր։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Հանդիպմանը առողջապահության նախարար Կարինե Աթայանը հայտնեց, որ Արաբկիր բժշկական համալիրի պատասխանատուների հետ նախապես ձեռք բերված համաձայնությամբ Արևիկ մանկական բուժմիավորումը ստացել է հերահար բժշկության սարք, որն անչափ կարևոր ու անհրաժեշտ գործիք է Արցախի առողջապահության համակարգի համար։ Այնուհետև Արաբկիր բժշկական համալիրի երեխաների եւ դեռահասների առողջության ինստիտուտի տնօրեն Արման Բաբլոյանը անդրադառնալով համաձայնագրի կարևորությանը, ինչպես նաեւ հերահար բժշկությանը մասնավորապես ասաց. Համակ Համագործակցությունը ընդհանրապես բազմապրոֆիլ է, Արևիկ մանկական բուժմիավորման հետ եւ Արաբկիր բժշկական համալիրի հետ ընդհանրապես տարբեր ուղություններով ենք համագործակցում։ Այս անգամվա այցելությունը նշանավորվեց նրանով, որ քնքեցին քիչ առաջ համագործակցության համաձայնագիր երկու ուրեմն բուժ հաստատությունների միջև եւ այդ համաձայնագրով մենք դրեցինք սկիզբ մի գործընթացի, որն է, որ երկու կազմակերպությունների, երկու բուժհաստատությունների միջև համագործակցություն հերահար բժշկության համակարգի միջոցով։ Համալիրը համագործակցում է նաև ԱՄՆ-ի Նյու Ջերսի նահանգի համասարանական հիվանդանոցի հետ։ Նրանց միջոցով էլ հնարավոր հնարավորություն է ընձեռվում կապվելու աշխարհի ցանկացած բուժմիավորման հետ, համատեղ քննարկելով եւ իրականացնելով խնդրահարույց տարբեր բժշկական հարցեր։ Ինչ է իրենց ներկայացնում հերարար բժշկությունը, Ուրեմն դա համակարգ է, որ կարողանան տարբեր դեպքեր, որոնք որ քննարարույց են եւ քննարկման ենթակա են, քննարկել հերավորության վրա համապատասխան մասնագետներ ներգրավելով եւ տվյալ դեպքին տալով ճիշտ ուղղորդում, ճիշտ բուժում եւ իշահ մեր փոքրիկների, ովքեր որ կունենան նման խնդիր։ Արևիկ մանկական բուժմիավորման տնօրեն Մհեր Մուսայելյանը շնորհակալություն հայտնելով Արաբկիր բժշկական համալիրին նման աջակցության համար կարևորել է սարքի ներդրումն իրենց հիվանդանոցում։ Այսօր շատ հոյակապ օր է մեր համար, որովհետև մենք հաստատեցինք կապ Արաբի բժշկական կենտրոնի հետ եւ այս հերաբժշկության ծրագիրը, որը հաստատեցինք, ունենք կապ բժիշկների հետ, որը մեզ մեծ բավականին աշխատանք կարան կատարենք միայն այն պատճառով, որ կարան կազմակերպել ոչ միայն լեկցիաներ, կոնսուլտացիաներ Երևանյան բժիշկների հետ, այլ նաեւ կան այստեղ սարքավորումներ, որոնք թույլ են տալիս ինչպիսին է ավտոմասկոպը եւ օտոսկոպը, մենք կարանք միայն մաշկի տարբեր հիվանդությունների ժամանակ կարանք նույն վարկանին բժիշկների հետ հաստատենք Հավելենք, որ հերահարբժկության սարքի արժեքը կազմում է շուրջ 35000 ԱՄՆ դոլար։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Դուք լսում եք լուրեր։ Արցախի Պետական արխիվում տարիներ առաջ մեկնարկել է նյութերի թվայնացման գործընթացը։ Բելալալայանի ռեպորտաժը։ Արցախի պետական արխիվում բազմաթիվ ֆոնդեր կան։ Մի մասը նախապատրաստման ժամանակներից, որոնք հրաշքով են փրկվել ու մնացել Արցախում, քանի որ Ադրբեջանի իշխանությունները բոլոր կարևոր նշանակության նյութերը բարբերաբար տեղափոխում էին Բաքու։ Արկա նյութերի պահպանման համար մոտ 5 տարի առաջ պետական արխիվում սկսվել է նյութերի թվայնացման գործընթացը։ Պետական արխիվի տնօրեն Լեռնիկ Հակոբյանը նշում է, որ ամբողջ բազան թվայնացնելու համար եւս մի քանի տարի անհրաժեշտ կլինի։ Մյուս կողմից, քանի որ անընդհատ ավելանում են նոր նյութեր թվայնացման գործընթացը հարատև բնույթ է կրելու։ Ավելի քան 5 տարի է շարունակում աթվայնացման գործընթացը, որը եւ ժամանակապահանջում, եւ աշխատանքային ներուժա պահանջում, եւ բնականաբար ժամանակակից տեխնիկական միջոցներ է պահանջում։ Թվայնացման գործընթացը դժվար է առաջընթանում, քանի որ արխիվը տեխնիկական միջոցներով այնքան էլ լավ չի զինված, իսկ համապատասխան տեխնիկայով համալրվելու համար մեծ միջոցներ են անհրաժեշտ։ Տեխնիկական միջոցների պահով մի քիչ մենք լավ չենք զինված, սակայն աշխատանքներ ենք տանում, որպեսզի կարողանանք այդ միջոցները ձեռք բերենք ավելի ցավալուն թվայնացում կատարելու, ավելի որակով կատարելու առումով։ Այս հարցում Արցախի պետական արխիվին մեծ աջակցություն է ցուցաբերում Հայաստանի ազգային արխիվը։ Առայժմ Լեռնիկ Հակոբյանի խոսքով թվայնացվել է պետական արխիվում պահպանված նյութերի 30%-ը, սակայն դա չի նշանակում, որ արխիվը թերանում է ժամկետների մեջ։ Մենք ծրագրից հետ չենք մնում, կարողանում ենք իրականացնել։ Արցախի պետական կամերայի նվագախումն առաջիկայում հանդես կգա նոր ծրագրով, պատմում է Բելլա Լալայանը։ Պետական կամերայի նվագախումբը գեղեցիկ ավանդույթ ունի բարբերաբար իր համերգներին հրավիրել Հայաստանի ճանաչված երաժիշտերին Արցախյան հանդիսատեսի արչև ելույթ ունենալու համար։ Այս անգամ կամերայինի հյուրը Կադանս անսամբլի գեղարվեստական ղեկավար Երևանի Պետական կոնսերվատորիայի դեկան դաշնակահար Արմեն Բաբախանյանն է։ Կամերային նվագախմբի տնօրեն կոմպոզիտոր դաշնակահար Սիմոն Սարգսյանը նշում է, որ նախաձեռնությունը կամերային նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար դիրիժոր Գևորգ Մուրադյանին ներկայացումն է։ Իրանք պայմանավորվել է միջև նոր տարին եւ ստացվեց։ Մարտի 4-ին մեծ սիրով հրավիրում ենք երաշտական քոլեջի մեծ դահլիճ։ Ծրագրում ընդգրկված են դասական երաժշտության համաշխարհային մեծությունների ստեղծագործությունները՝ Բեթհովեն, Շոպեն, Լիստ։ Մեր համերգը երկու մասից կբաղկանա։ Առաջին մասում կներկայացնի Բեթհովեն եւ Լիստի ստեղծագործություններից որպես մենակատար, իսկ երկրորդ մասում մեր կամերային նվագախմբի հետ կներկայացնի Շոպենի դաշնամուրային կոնցերտը մի մինոր։ Նշենք, որ միջազգային մրցանակների դափնեկիր Արմեն Բաբախանյանը մենահամերգներով հանդես է եկել Միացյալ Նահանգներում, Կանադայում, Ճապոնիայում, Մեծ Բրիտանիայում, Գերմանիայում, Ավստրիայում, Իտալիայում, Ֆրանսիայում, Իսպանիայում եւ այլ երկրներում եղել է մի շարք միջազգային դաշնամուրային մրցույթների, այդ թվում Սերգեյ Պրոկոֆև, Սերգեյ Ռախմանինով, Գինա Բախաուերի, Մարիա Կալասյանվան դաշնամուրային միջազգային մրցույթների ժյուրիի անդամ Բելլալալայան այսօր Եղանակի մասին, ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն ժամանակ առ ժամանակ տեղումներ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 1-ից 4, ցերեկը 8-ից 12 աստիճան տաքություն։